kigali inyuma ni ikiganiro giha ijambo umukenyezi mu guserura ibyiyumviro byiwe ibyo ashoboye intererano yiwe mu iterambere hamwe no guharanira agateka kiwe ikiganiro ntusigare inyuma mugikurikirana kuri radiyo nderagakura radiyo kiritire rikinga rigahana amabi afatiye ku gitsina ari naho habazwa ikibazo habishyuye neza bakazoronswa ubushimwe no muri ico gice nyene haja kumenyekana abishuye neza gusumba abandi ku bibazo biba byarabajijwe mu kiganiro ntusigare inyuma c'ukwezi guheze muri ico gice nyene tuja guha ijambo abamaze gutahukana ubushimwe muri kino kiganiro ikiganiro ntusigare inyuma c'uno munsi gihagaze gukurenga ibigo kububakanye mwagiteguriwe na Vision European fatikanije na Norris Nduwimana twese twongeye kubaha ikaze ikiganiro ntusigare inyuma tugera ku mutumba ruvumbu komine n'intara ya bubanza aho bano bakenyezi basigura ingene ingeso yo kurenga ibigo bemeza ko iri mu bituma ingo zisambuka yifashe ku byo kurenga ibigo muri iyi ntara ya bubanza nko gatumba nk'abagabo n'abambere vrema abagore nabo nyene bo baraheba mbere n'impuzu bakazita bamwe bamwe ugasanga amamanza na mamanza ugasanga n'inzoga bariko barazicibwa bamwe bambaye n'ukuntu baba bariko baritwara nabo kurenga ibi barabirenga nyene umupapa amapapa amaze kurenga ibigo n'umumama ariko aronderera abana hari igihe bishyika akiyumvira ati reka ndenge ibigo ndonderera abana umuryango kuko ubera aba abyinjizwemo n'uwo mugabo wiwe umugabo wawe umwaca ikintu akakikwima akacaza uwundi mugabo iruhande akamubwira ati burya rero icyo kintu ugena akakimwaka ati ntukikugurira burya aca yemera abandi nabo bakamenyesha ko iyo ngeso yakunda kwibonekeza ku bagabo ubu yibonekeza no ku bakenyezi tubibwirwa na Miss Karihungu akorera mu ntara ya Gitega kuko bishikirizwa n'abajeyo ndayisaba arongoye quartier nyamugari mu gisagara cya Gitega ukurenga ibigo ngo sagashishwa rumuri ngwaho amatati akunda kuronka yerekeye ukurenga ibigo akarorero ngo ni ubutumwa usanga amatelefone y'abubakanye ahava agatera umudugararo mu miryango majyana ndayisaba avuga ko baheza bakaburikanisha ngo iyo byanse bagaca barungika bw'ipolisi cy'inyamiramabi ngo naho abagabo aribo barenga ibigo kurusha abakenyezi ngo no mu bakenyezi iyo ngeso yatanguye kwibonekeza nk'uko bishyikirizwa na majyana ndayisaba arongoye karitsiye nyamugari yo mu gisagara ca gitega emma nkeshimana arongoye ikigo cy'iterambere cy'ingo n'imiryango mu ntara ya gitega aremeza ayo makuru aho avuga ko Aimable Nshimiyimana akaba amaze kwakira ingo zibiri zimaze kumwitura kugira ngo abumvikanishe tukivuga ibyo kurenga ibigo butere Hussein arongoye zone yo mu gisagara cya Gitega nawe nyene aremeza ayo makuru ngo bamwe mu bagabo usanga batacitayeho imiryango yabo dukuvuga ukubafungurira hamwe no kuvuza abana babo avuga ko baheza bakabumvikanisha ngo ariko iyo byanse barungika mu butungane amisi gitega ku rwanda inyuma mugenzi wacu wa misi karihungu arakenuye none ingeso yo kurenga ibigo ku bubatse izabo yo biva kuki alexi nkeshimana hakorera mu ntara ya bubanza mu gacimbi ka shari ya mbere ku mutumba wa Gikomezone na komine ya bubanza umutumba ingeso yo kurenga ibigo isa n'iyahatse indaro abo twavuganye kuri ico kibazo cyo kurenga ibigo baremeza yuko bisa nuko umukenyezi atagaciro agihabwa n'umugabo wiwe iyo adafashwe nabi aratabwa canke akazinirwa ko uwugira kandi nyandwi Eugenie abona yuko abagore bagayitse cyane kuri uwo mutumba mu ngo zabo maradukengera ngo naje tumaze atashe rero ashaguma ubwenge buri muri ba babandi yabona beza byirirwa na kudandaza we bagaca akubwira ko atashumaze izo ngeso mbi zitumwa nuko indero kama yatitutse aho abana bigishwa bashimishwa n'ivyo babona mu bitabo mu mafilme canke mu kutigumya kw'abiki gihe ivyo nivyo umufasoni Carolina Ndimurigo afite imyaka 35 abona yuko bituma ukurenga ibigo bibandanse ahaherereye ni ingeso mbi zadutse urabona abagabo n'abana bubu nico kimurabona ko atakigenda wewe rero uri umukenyezi ukazibona umugabo wawe waje kumwagiriza inda uca wumvisha mfu utijewe rero yarenze sinari umugore ntusubira kumwakira neza kandi wumvise ko yagiye mu bandi bagabo yageze ku ndero y'abana umwana w'ubugize ngo umuvugishe agataha igiheki ngo nariko ndaraba ngo filime iyi n'iyi n'iyi ukumva ya filime ni bwa bushegabo nyene bariko bararaba abavyeyi bararushe ibintu bakura muri ayo mafilime birareba aca ati vya bindi nabona nanjye ngira ndabe ukuntu bigenda ukuntu bimeze bambara uko ntari denise ni umuremesha kiyago imboneza kuri uyu mutumba wa giko aremeza yuko bimwe mu byo abagabo baciyemo biri mu bituma ukurenga ibigo biba byinshi umutumba wacu warasinzikaje cyane n'intambara ku bwinshi nk'ibice mirongo icenda kw'ijana vy'abagabo b'abakuru no mutumba barabaye abasoda abandi n'abademobilize bigaca bituma ataco bubaha bashaka no gufata n'abantu ku nguvu none nk'abagabo iyo barenze ibigo benshi mwumva bitwaza iki canke abakenyezi bo kwabo ca kiyago co mu rugo nicyo kihabura urugo rukaba rusambuye Gaseke Oscar arongoye umutumba wa Shari ya mbere agacimbira igiko aremeza yuko kurenga ibigo bigwiriye gose bamwe bamwe mu babikora ngo bamaze no kumenyekana ku bagabo bamwe bamwe biterwa n'akaboregwe abandi nabo bigaterwa nuko baba babanye nabi ngo n'abakenyezi wabo ikindi naco je nibaza ko ari y'umubiri iyo kwifuza cyane abakenyezi bo hamwe bamwe biraterwa n'ubu ubukene buba buhari kuko benshi usanga nk'abapfakazi bo burabasho nta kibagera bo abo nabo nyene kwisanga barabigira kugira ngo baronke ico barya canke baronke akarasiyo nyene botunga nk'abana baba basigiwe n'abagabo babo mugabo no kubagore nyene bubatse bari kumwe n'abagabo nabo nyene barabikora bamwe bamwe babikora kugira ngo bahige abagabo babo usanga umugabo kumbure yaravye yanze umugore nawe akavuga ati nanje reka ndamusubize mu nkoko abarongoye umutumba wa giko babona yuko hoba amashira agatanga inyigisho zo guhindura ingendo abarenga ibigo nabo bagahanwa n'ubutungane bimwe biboneka Alex Mukeshimana ibubanza ku bwa ntusigara inyuma ikiganiro ni ntusigara inyuma turabandanya na kino kiganiro ubu naho dukurikire kano gakino ibintu mazemo mu nzira n'ibiki ngendera ndakubita aho ningana hose aho eh? aho ngaho aha ni iwanje vuba mwese mwaryamye eh? ibintu bamumbwira ni bikimwe muranyuba hano rero iyo niviriye kwirabira diane eh? wa mukecuru we none jema ahura ko nashitse nta soni ushaka kuryama aya masaha ntarataje umugabo mu rugo jema homora barakuza mu nsozogura hano kwisura iyo mvuye aho bansimbagiza bakansiga niyo ntashe njyohewe muga ntangwe kuvuga amajyambo menshi mu rugo iwanje wa mukecuru sabwe canja unyugururire nta soni kuryama aya masaha mugabo jewe ntukwisaba kwa diyane tubijye turyoherwe we bagakecuru we nukujana hehe engene gasa gatananryohera ndagenda kugisangira n'abanryohera mbega nokuryohera gute wirigwira mu dukumi erega nanjye ukinzana n'agakumi keza bahindukira bose bakanda ubu harageze yaho umbwira ngo ndagakecuru erega nambaye nabi nyene kubera utanyambika neza uranukira mbisa nigiye kwijyamira to ariko gamushingana jewe iminsi yose utashaka cumi imyaka yose utuntu twose ni umuntu twose twaraheze ariko badiyene ba jani na ba korodini iminsi yose ni umuhayiri ushyitse muri runo rugo ariko jane nzoronka amahoro gute nzoronka amahoro gute ko n'itunga ryose yarimariye mu gahinga twaramo ba diyane eee noneho ngaho ba bakecuru bawe baragiye kurondera yemwe abo ngaha abagabo mbona abagabo bawe hari uwo ngo aze kundondera jewe ngaho ba bakecuru bawe baraje ababahabara ba Diane bamwe ba Claudine bamwe bo ngaha kwirigara bose ngo baraje baratonze bahereza umwe bisigaye mbega ico coco ko mbona tungana kije kurondera kwiki mfaso mfaso nayo majambo uvugana amanyabake twebwe ntutuzi mbega kari bahomora nyene bahomoreye mu izo nda zanyu ubona asigaye asa nk'abandi bagore nk'uko usa oya si cyo kiba kitugenza si cyo kitugenza oya nawe garuka garuka twebwe si ibyo kitugenza ubwira bigende gute utwuma utwumviritse erega ha ku mutumba abantu ntibakiryama kubera izo nduru zabo ngaha kandi mwebwe murazwi wewe wirwa urarenga ibigo urazwi twebwe rero turi mboneze ha ku uyu munsi twavuze ati naho butaraca turabyutse muri tanyuyu nd'umupfasoni mu rugo navuze nti ndamuhitana tugende gukora mbeba homora ariko jiwe ntuwunzi ntunzi kahise kanje kuno kare kameze ntunzi ko ibyo uri kugenderamwo je nabigendeyemwo nkabona ko atanyunga irimo umviriza icambere hmm. kuja mu bagore benshi bituma urugo rusubira inyuma uraziga mufasi jewe urugo iminsi yose yamarenga irugo arenga urugo arenga urugo nta munsi n'umwe atagenda mwa bakobwa biwe aza mpayira ba diane ba claudine ba esuperanse ngo nibo bagezweho ngo bamusimbagize ariko nukuri murakwiye kumuhanura abandi bagabo bakamuca uramusaba gushigikiye utanga uko uvuga aha ni iwanjye kwa mahomora ni kwaba abakecuru n'abatama mbe wari uzi yuko amategeko ahana abantu nk'abo ari barenga ibigo icyo ni uguhanura wari uzi ko kurenga ibigo bisesaguza itungo ry'umuryango ryose rikasanzara iryo wari ubizi ingo zigasambuka kubera ubwo bushurashuri n'indwara z'ibyorezo zose zikakuzaho none ntabibona wa muduga ntibirirwa baravuga yuko wagiye kubera abagore ni mu mubwirira byumve birazwi bahamora uragowe ko uno mutumba nta mata akuzi wumvise za nsako wamamuna murakubwira ibyo by'imiduga nawe by'iwanje si amahera y'iwanje ibyo babikuye haba erega nizo twaronderanye kimwe gusa mugarukiriza harageze wihanura kugira ngo wubake urugo iterambere rigaruke itunga ryose ryaheze wa mugore we rero nimba unyubako n'umugabo wawe abantu babwiye bagende ibisigaye nzobyimenyera ejo mu gitondo kuko agenda babaye nturinde guhogora turagiye twavuga ntituvura ikiganiro ni ntusigare inyuma ugusambuka kw'ingo abana b'umurengera guturatura kuri umwe wubakanye n'ubuzima butoroshe ku bana babyaye ni zimwe mu ngorane ziterwa no kurenga ibigo kamikazi renirida wo kumuzinda muri komine rugazi avuga ko ingeso yo kurenga urugo atari iby'imbeshe rihari akavuga ko umugabo yamuhenze ko ari umusore ariko asanga afise umugore mu nyuma yari aramuhinduka aramwirukana acatangura guturatura n'abana biwe jewe nagiye ku mugabo ngiye ku mugabo nsanga afise uwundi mugore yampenze ngo nta mugore afise maze gushikayo mbona niwe anyakiriye mbonye niwe anyakiriye burya nawe yari amaze kuhabyara kabiri aca agenda kugarukana umwe bandikwa ariko umugabo avyayo kabiri amugarukanye twebwe tusha turangana n'abana n'ubu turi mu gahinga n'abana abo bana uno mutama myaka mirongo irindwi avuga ko inkurikizi zo kurengwa ibigo ari uko ingo zisambuka eka n'abana ngo bacagwa mu mporero wari ufise umugore ukabigenda mm. umugore akabibona muca musambura agasabyirirwa mu nduru abana baragira ingorane na nyamugore nyine atagira ingorane kuko utaba ukimusumira none utwo wosumiye nyamwana ko aritwo tuzana mu ishyamba urumva urugo ruba rushambutse abakenyezi bo mu ntara za bubanza rero bamwe mu bakenyezi bavuga ko bakozwe ko n'ingeso yo kurenga ibigo bamenyesha ko iyo ngeso ituma urukundo ku bagabo babo rugabanuka bivugwa n'umukenyezi wo ku mutumba ruhago muri komine n'intara ya ruyigi adashima kwivuga izina akaganira na mugenzi wacu suwavisi kanyange akorera aho mu ruyigi rero umugabo wanjye maze kumufata n'izo ngeso mbi aca yideburura atamahera yo gusoma aca igihumbi cyangwa ibihumbi bibiri kugira ngo ahumbe umpe amaso”. Ukuntu byagenze njyewe namusabye amahera yo kugura amamesa aca ampereza amahera amajana atatu ampaye amahera amajana atatu aca ambwira ngo agiriye ku isoko kugura imisumari ariko umugani w'amakenga ntiyaheze naciye ndamufatira ku wundi mudamu twaragwanye ubwo wamenga n'akariho ndakadenduye agakwembe ntakimpa abana ntabagurira n'agahuzu nta n'agakamambiri byose ndimenya ntagiye guca ingero usanga nyene ari ibintu bitabaho jewe kweri mburumenga ibintu vy'ubu byarabaye nabi guca ico gihe mwagwana vyagarukiye aho canke barabuzuritse ico gihe twagwana n'umugabo wanjye uwo mugore ndamufatiye ko yaciye ambwira ngo nindamubabarire ngo sohoye amakuru yo muhira ngo niwe ngo amusanga hama biherera ngaho muga n'uwo mugore acaguma ntoteza arambwira neza yuko ngo ntafata neza umugabo uwo mugore twahindukiye turagwana baragwanya na nyamugore kama nyamugore akigenda kumwitwarira ma umukuru w'umutumba yahegira atwuzuriza aduhanura ubu rero kebuke ntawumva ngo ni bya kuko ubu n'ahagenda aranyinyegeza ariko n'ubu ubona iyo ngeso atayihagaritse aracayibandanya iyo ngeso ntiyayigeze ahagarika kuko niko ndaraba ibintu akora amahera arayaronka none kubera iki none amahera ayaronka mugani ntavuga ati reka muhira ndabikumira ku ikenura jewe ubu naramaze kumwikuramo naramaze kubona yuko byose ari ubusa iyo yashitse muhira hari ikintu akora cyo kugukarira canke cyo kugukubita kubera bavuye mu bandi jewe icyo kintu tuba nkakora nkubita aratwe tubabyo kuko naho batugwane tuzize mu bintu by'inguvu by'amanyama jewe ntiyonkonya twogwana ariko atashe wenyene ataha apfuye kuborerwa nimba yovye n'umutengesozi wiwe jewe ntaco ndabivuga ugasanga niryamiye agafungura akaheza akaryama cyaca mutuka nigira mu kazi k'iwanje jewe ukuntu ndabibona ni uko gusa twabyaranye abana kovana abana banje bobaho nabi kandi abana banje kandi sinzi batware kubareresha muhira kandi bafise se jewe nahisemwo kuguma ngaho nyene urukundo ruva kuri we atabikunze nanjye nubuvyanka nabikunze nabikunda ariko jewe ku mutima dafise ikintu kitaropfa kimvuye kuko jewe yarampemukiye maze kumpemukira nico gituma nanje ubu unye namwikuye mu maraso kurenga ibigo ndazi ko aza araza ataje akamuraba bamwe mu bagabo bemeza ko bigeze muri iyo ngeso kurenga ibigo babazwa nuko yonona byinshi mu rugo uyu mugabo twise izina Manuel kumva z'umutekano wiwe abishingira intahe abisigura afatiye ku byamushikiye ikibazo cyo kurenga ibigo nkuko je ganje nyene byaranshikiye jewe umugore dusa n'abahukanye twahukanira mu nzu gushikaho mfata icyumba cy'iwanje nkaja kujya mu cyumba cy'iwanje akambaza amafaranga ati amafaranga ari hehe nta mafaranga mfise ndakenye akabibona akabura ingene abifata muga akabona yuko amafaranga afise handi hantu yobaja eh, ingaruka rero je vyankoreye nuko uwo mwanya nataye urugo rukansambukana hononekaye ibintu byinshi cyane je ku kubwanje ariko wewe ubu ibiganiro ntibimeze nk'uko byahora kera nk'uko twari twarabitanguye ni igikomere kinini umugore ahata ibiro hagati y'ibiro akunda hasi n'abandi ntatumbere n'aho abandi bari ukamenga nicibwa numva ntubukimunezereza hariya nk'ubu hagera nko ku mugoroba ati ngo dusohoke mufasoni wanje n'abana kugira umugirire nka abandi baba ko baragira nko ku minsi mikuru ushobora gusanga umuryango ahantu bakoraniye wewe nawe aba ari muhira mu gikoni wenyine na wa mwana nawe wibereye muri babandi bandi wamwibagiye ni igikomere kinini cyane ni hamwe abibanga n'ahandi ari umugore ashavura cyane n'imbabura usanga yayiguteye ubu rero ndiko ntangura kumuhendahenda buhoro buhoro ngerageza kurako tumusubiza hamwe hanyuma bikasubira kugenda neza mu rugo ku nta kibazo kinini kigeze kihaba baragumye ku mashuri barabandanya nyina wabo aragerageza uko arakora akazi arabigisha akabagaburira na jewe ndose utundi wose dukeya ntacyo nkaheba shira kumva abana sinoshe ndabaheba kandi na nyina sinigeze numva ndamuheba mugabo mu muryango byo biratuma umuryango amaraso ahagarara nk'uduhuzu tw'abana ugasanga ntatwaguze twabaguriye amakaye je nibyo byanshikiye mugabo abana bakagenda bakanyakira papa umwana ntashobora kwibagira umuvyeyi wiwe kuma kwakira kuko wewe ntavyo amenya mugari nk'abana bakuze barabimenya nyina arabibabwiye bakabimenya usanga nabo bagiye muri ivyo nyene ivyo umuvyeyi ariko arakora n'umwana araheza akazobikora agira ati gukora bimwe papa barakora kumbe biraryoshe rero ico nohanura nk'abantu bababyeyi bataye umurongo kubera icyo cabo bo biheba bakaganira hanyuma bakarera abana babo twibutse wewe udufatiye mu nzira ko turi ko tuyaga kukurenga ibigo kububatsi izabo, abagabo n'abakenyezi bo ku mutumba muri komine buganda y'intara ya cibitoke ntibahuriza ku ciyumviro kivuga kiti umukenyezi niwe atuma umugabo arenga ibigo abagore nibo batuma umugabo arenga ibigo kubera hariho ukuntu wamubanye nabi n'umugore ukarenga ibigo ku mvo z'uko umugore wawe ari wabiguteye abagabo ntibatumwa n'abagore kurenga ibigo abagabo bari ko barabona abagore bari iki gihe ari benshi hari abagore batagira abagabo hari abagore babyariye iwabo bicaye kandi bitera ifurusheri zikabafata abagabo baca baguma bangaza imitima bagenda mu bandi bagore mu bandi bagore babarondera babarondera naho baba babanye neza n'abagore babo ntibabashima bica ko abagore aribo batuma abagabo barenga oya umugore usanga afise ingeso akaguma abona umugore wo hanze ko ari we mwiza agaca atarika akagenda umugabo arashaka kurenga ibigo bivanye n'imvo y'umugore mu gihe umwanya umugabo akenereye ko umugore umugore ntashaka kuba yokundira umugabo wiwe bivanye n'ingene nk'aha munyamitanga hari igihe umugore ashaka yozinduka nko mu gatondo ka kare ugasanga mu mwanya harakeneye aho nk'umugabo wewe biri ngombwa ko wokenera umugore mu masaha ya saa sita bikaba ngombwa ntunamuronke umugabo arashaka kuba yorenga ibigo ku bw'iryo ntabwo dutuma aho barimo barabesha hari igihe ushobora umugabo akagufata nabi ukavuga ati ati nkeneye iki ntakiguhe ugaca usanga wa mugore agiye hanze kumvo ya wa mugabo kimwe warondera atakiguhaye uca wandika ukajya hanze cya kindi ukakironka abagabo haniniya nibo bafise amakosa abagore nibo batuma barenga ibibabaro ego none ngirambaze umugabo atagira ntiyiyodze agaca asanga uwundi yiyodze aca arenga ibigo kandi akabimukorera akamuha amahera ibyo byotuma urenga ibigo ibyo ntibyotuma urenga ibigo gusa murahanura nawe ubonye umugabo afite ingeso uramuhanura iyo ngeso akayiheba cyangwa wa mugabo wawe abona ashobora kurenga ibigo abitewe n'umugabo umugabo wamwaka amavuta akayakwima wamwaka isabune akayikwima wamwaka rasiyo akayikwima akemera kuyatanga ahandi kandi we mukiwe mu nzu mu gihe umugabo yanse kuguha bya bintu wipfuza ni ngombwa aragenda kubabimuha bakabimuhereza abagore batuma barenya ibigo kubera iki umugabo ashobora kwiyumvira akeneye umugore wiwe akamuhamagara kugira ngo batemberane umugore akiyumvira kubera iki ashaka gutemberana muri iri joro sinshaka umugabo nati oyaye kubera iki cyo wimvira rero iyo shusho y'umugabo ingene araye mw'iryo joro bukeye abyukana iyindi migambi bigatuma ajya hanze akarenga ibihe umugore ntiwabikweze ariko kandi cyane hari igihe umugabo arenga ibigo kubw'ingeso yakuranye kamere yewe yaba umugabo yaba umugore dukwiye kwihanura twese ntusigare inyuma ingeso yo kurenga ibigo ku bubatsi izabo ivuga uno munsi yamyeho kuva kera ariko aho hambere uwakoze ico caha yaba umugabo canke umukenyezi iyo bimenyekanye ntiyorohegwa umutama nuko amazina Patrice wo ku mutumba Ruvumbu komine n'intara ya Bubanza avuga ko abagiye muri iyo ngeso hari n'amazina bitwa yewe ni kantu k'amazina Patrice bise imyaka mirongo irindwi buramwo umwe je nabutse mirongo itanu turiko turavuga ibi bintu byo kurenga ibigo mufatiye aho mubaye mufatiye aho uko mwakuze mwebwe byagiye biragenda gute kera umuntu arenze ibigo yarahanwa agahanwa n'amategeko noneho si ibyo bagira icese kera umugore n'umugabo hariho igihe nk'umugore yarima akarima hanyuma ntabisaro umugabo akaza n'uwundi rero bamwita ikimaka mbo hageze rero ikimaka ni uwushima umugore uyu akagaruka agashima uriya akagaruka agashima uriya niwe bita ikimaka ikimaka ni ukuvuga umuntu atagumya umugore umwe eh, n'umugore nyine gutyo biri mu bwoko bubiri urumva nta mwungu buri sati bidahira iyo umugore cyangwa umugabo acitse ico miti kimaka kera byaca eh. bigenda gute ubuho baramutanya yatiwe mu bashinga nta byagenda gute jewe ivyo ntavyo nari bwabone kandi n'uwo bigize yobigize hehe mu mpisho mu mpisho za kure hamwe avuga ati nta n'akanyegeri kamubona n'ahandi babimenye yaratiwe yasubira gufata intara kandi nta n'ijambo basubira kumuha mwavuze ko iyo umukenyezi arenze ibigo ari mu rugo yaca yirukanwa hmm. mbega yirukanwe byaherera hehe icyo gihe bamwitwa igisubiramuhira ubwo mugabi nyene kumutora hanyuma akabona yarenze ibigo hanyuma akabona aranamukumbu wewe yaramukurikirana hejuru yo gushima ibikorwa yakora agaca yongera akamugarukana asubira mu rugo aba mwiza iyo umugize mwiza nayo iyo umufashe nabi aba icyo bita gufata nabi cyangwa gufata neza umukenyezi n'igihamuto mm, gufata nabo umukenyezi ni ukuba utamuguriye agahuzu ni ukuba umuvunisha ibikorwa wowe ukibera mu nzoga wowe mu gutembera nawe akaguma kuri ya suka akaguma kuri twa dukwi kuri twa tuzi nawe mukorana agasabune ukamugurira agahuza akakamesa tubuta akiyo kakisiga acamera nka uwo urumva ko baba bifatanye mu nda ata buryo bwo kurenga ibi cyane cyane rero aho biva ku kugira ngo umuntu yange uwundi biva ku rukundo ruke nta muntu woba ukunze naho bakubwira ati naka ati yamye arasambana erega birashika umuntu akaguteranya n’ubundi atacyo yigeze amubonana mugabo umugabo ashaka kubaka nyakuri ntiyumviriza ijya nino atumbera ibyiwe agatumbera urugo rwiwe akamenya ati jiwe ntamwiboneye ntamwifatiye ibyo bampenda sibyo kandi mugabo nta muntu yokubakira uwundi kubera muri kino gihe ingeso yo kurenga ibigo iguma yongerekana bamwe mu bakurambere bavuga ko mu gutanga impanuro bahisemo kubicisha mu ndirimbo uyu ni Prosper Nzoyiha wo muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke jewe nitwa nzoyiha Prosper nkaba mba muri komini buganda ku mutumba w'agasinyisanzwe ku mugwa wa komini nyine nkaba kandi ndongoye umurwi krebe abagarukana kiyaga akomine buganda tukaba rero turirimba ibijyanye n'impanuro nyinshi z'imico kama mu migirwa yose y'ubuzima bw'abanyagihugu hano iwacu muri komine ya buganda kurenga ibigo biriho birema ntawo bideha ariko rero twe turayabwira ati nimureke kushurashura n'abandi bagabo tumaze kurenga ibigo twatsinze turembe twacu nyine bakaza bagashingira nyine mwabo kandi benshi bakunda kumva impanuro zacu bagera banyuzwe baza kumva bagashengerera bose rero ngo nabyumvise ngo nzitwara abacu nabyumvise abacu nzitwara umunani aswe kugira nabi kandi kuri indirimbo zacu zirahanura gusumba ajya amanama abagirisha yose naho ibintu biri uko imboneza n'abajeje intwaro bamenyesha ko iyo abagirizanya amakosa yo kurenga ibigo babituye babahanura gushira imbere ikiyago n'urukundo mu rugo umuhanuzi babura amatari mu ntara ya cibitoke ajejwe ivy'imibano Jeanne Marie Citeretse amenyesha ko iyo ngeso ishikira abagabo cyo kimwe n'abakenyezi ukurenga ibigo rero biri kwinshi haba ku bakenyezi canke bashingantahe abakenyezi barashobora kurenga ibigo bivanye n'ingene umugabo amwitwararika uko umwitwararika eh, benshi bashobora kwibaza ati mbega ashatse kuvuga ukwitwararika uku hari igihe ari byo gusoma benshi usanga bari baravuga ati jewe navuye muhira narajya hariho ibigori ngo nazanywe n'ibingoye rero ukwitwararika umugore ni uko amukorera bya bintu byose byatumye ava mu rugo duca dushiramo rero n'amabanga y'abubatse uku gukora amabanga y'abubatse kuba ariko baranyumviriza benshi barakunda kubishikako bagaca basha mu kubivuga ariko tukibagira yuko kugira ngo abantu bakire nuko ubivuga byose nico gituma kuri mwebwe muri ko muranyumviriza ndabivuga uko nyine kugira ngo mushobore kubyumva mushinga ntahe nawe kenshi iyo umukenyezi atagize isuku ni gake abagabo nabo bavuga ngo wa mukenyezi wanje uno munsi uri kuranukira nibyo bya bindi navuga kutavugana wari ukwiye guhindura kumbure hari igihe usanga nta gasabune baronse ataki mugabo ibyo uri kuragira isuku aho wategerezwa kugira ntibisaba isabune utegerezwa kuraba ngene uyigira wanashima mwabashinga ntahe mu nyumva kumbure uwazanye umugore atashoboye yashoboye kuba n'abandi benshi mwubahuka umubwira ati mwiza wanje jewe ndaryoherwa cyane iyo ufise isuku aha aha ukamwugurukira ukamubwira ati gira isuku erega nawe uramufasha kugira isuku n'ibisanzwe kurya nawe abakenyezi bafasha kugira isuku mu birato muki niki niki nawe mutegure umufashe kugira isuku hari n'igihe uzoba uranamuteguriramo kugira ngo bimwe wari wifuza bigende neza rero umushinga ntarenge ibigo kubera iki umugore atagira bugira isuku ibi byo kurenga ibigo hari abagira bati birasambura ingo mwebwe mujejwe intwaro mushobora gutunganiriza gute abubakanyi bafise izo ngorane abatwituye n'ukuri biragenda neza kuko bivanye n'ico kiyago twampeje kubabwira turabumviriza iyo turiko turabumviriza bose yaba umukenyezi canke umushingantahe turabereka igikwiye gukorwa umukenyezi ico ajejwe n'umushingantahe ico ajejwe iyo batahuye rero mu nyuma baragaruka bagashima kandi usanga ingo zabo zimeze neza ikibabaje gusa abantu baciye ku ku ntebe y'ishuri baguma bigira ngo bazi byose kenshi usanga baratandukanye mu ngo bagatandukanira mu mazu abantu barengana bakavuga ati bajya abantu marame kumbure mu nzu byarayangaye umwe arara ukwiwe uwundi akarara ukwiwe bagaca banka gusaba impanuro kandi impanuro zifasha agaca bigira ngo barize byose bakarekerana ugasanga urugo rugubandanya rusha nabo rero nubahanura yuko ibyo bibagora mu ngo ntibagume babigumiza mu mutima kuko umutima wohava ushavura urashobora gusumba ugasanga uri kurakora amabi arengeje ntibegera ababijejwe kugira ngo babahe impanuro ikiganiro ntusigare inyuma mu kanya dutandukira igice cya kabiri aho twari twabajije icyo iterabwoba rifatiye ku gitsina ingingo yo mu gitabo mpanabyaha ijyanye n'icyo cyaha hamwe n'ingene iterabwoba rifatiye ku gitsina rishobora gukorerwa umugabo abishyuye neza gusumba abandi nuwitwa bosco yanditse avuga ko ari ku ijabe yari ku nimero ya telefone mirongo irindwi na gatandatu ijana na cumi na kane amajana atandatu na mirongo itatu ndasubiramwo mirongo irindwi n'icyenda ijana na cumi na kane amajana atandatu na mirongo itatu hamwe n'uwitwa yahaste kwizera yanditse avuga ko ari bujumbura yari ku nimero mirongo irindwi na rimwe amajana ane na mirongo itandatu na kabiri amajana icenda na mirongo umunani na kane n'uyu nyene ndasubiramo mirongo irindwi na rimwe amajana ane na mirongo itandatu na kabiri amajana icenda na mirongo umunani na kane mwese musabwe kuza gutora ubushimwe bwanyu kuri radio culture mu gisagara ca bujumbura mwibangikanije ibibaranga ntusigare inyuma abatsindiye ubushimwe mu kiganiro ntusigare inyuma cy'ukwezi kwa kabiri umwaka bibiri na cumi n'icyenda mu kwishyura neza ibibazo byerekeye iteko ryo kurwanya no gukinga amaba ku gitsina barashima bakamenyesha ko ikiganiro ntusigare inyuma kibungura ibitari bike afatiye ku gitsina je numva akamwemwe numva nezerewe kuba narashoboye kwishura nkatora ikibazo nibaza ko icyo kibazo cishiye abantu benshi ariko jewe natowe mu bantu batatu bashoboye kwishura neza ndanezerewe rero n'ubu ngiye kwama numviriza icyo kiganiro ntusigara inyuma ncamo kiba mu mpera y'ukwezi kugira nshobore kuronka n'ubundi bushimwe sinari ndabyiteze kuko hari haciye iminsi ntarumva icyavuyemo ariko narumva nizeye yuko hazogera igihe nkatsinda ni ugushima rero ndabanjije no gushimira radiyo yiyumviriye igashyiraho icyo kiganiro gituma bigisha abantu bagakaburira abantu ko amabi afatiye ku gitsina ari mabi cyane kuko ukunda gusanga uri kurarenganya uwundi muntu bwo igitsina ciwe turabashimiye cyane rero ku kiganiro mwashyizeho bituma umuntu yiyumva yuko yisanzuye muko kwigenga kwiyo mu kiganiro ntusigara inyuma ni byinshi tuhungukira nk'ibijyanye no kumenya ayo mabi ayo yo kuko ubwa mbere na mbere bivanye n'uko byitwa kare twumva umenga abantu bagirirwa ihohoterwa rifatiye ku gitsina bamenga n'abagore ariko twarumvise muri kiganiro ntusigara inyuma ko n'abagabo nabo bibabako bagahohoterwa nibaze yuko byinshi biravugwa ariko birakenewe ko bibaye ngombwa mukahashika mukakivuganye n'abantu bababona abohinduka ntibobure eh, ariko ubundi bwobwo nko ku iradiyo si benshi uza gusanga bayumviriza muga mu gihe bavuga batujya ni umumenyeshamakuru ariko aravuga ikiganiro kijyanye n'ibi abantu barakunda bahakoranira bakumviriza icyo gukora ibyo gukora ukunda gusanga ari nk'ibintu kimwe cyangwa bibiri ariko icya mbere cyo ni ukugwiza batanga ikiganiro rero iyo hariho nk'ingorane bashimikiye ko barazana n'abantu b'abanyamategeko bagasigura iyi tegeko rikinga kandi rikongera rigahana icyo kintu kiba kibangamiye ah, abakenyezi mu kibano rivuga iki rivuga iki rivuga iki mu kiganiro ntusigare inyuma nakanya ku munyamategeko mu gusigura ibiri mu itegeko rikinga rigahana amabafatiye ku gitsina iti umuntu uwo ari we wese yagirijwe kandi akagira ukurenga ibigo ahanishwa umunyororo uva ku kwezi kumwe gushika ku mwaka n'ihadabu iva ku bihumbi ijana gushika ku bihumbi amajana abiri ivyo bihano ni ukuvuga uwo munyororo uva ku kwezi kumwe gushika ku mwaka runaka canke ayo hadabiva ku bihumbi ijana gushika ku bihumbi amajana abiri ucugwizwa na kane mu gihe uko gushurashura kwabereye mu nzu y'abubatsi ni ukuvuga yuko iyo umuntu agiye gushurashura akaca akorera iryo shano mu nzu yiwe niho aca ahanishwa inshuro zine ibi bihano twari twavuze none muri ko muravuga gushurashura bifitaniye isano irihe ihe n'ibi byo kurenga ibigo bivugwa n'ingingo ya mirongo ine na rimwe iyi ngingo ya mirongo ine na rimwe ivuga kurenga ibigo urenga ibigo mu kirundi mu bisanzwe n'uwubifise ubifise nawe no kuvuga umuntu yubatse ndetse biciye mu mategeko hanyuma akaja guhuza ibitsina n'abandi bantu kiretse umugore wiwe canke umugabo wiwe abantu rero ntibavyitiranye ni ukuvuga bimwe bavuga nko gucikiza canke gutunga umuhabara canke kurongora umugore wari ufise ubundi bimwe bita guharika kiratandukanye n'ivyo vyaha bitatu umugabo utakurikiye neza urashobora gusanga umenga ukavyitiranya kuko mu Burundi harimwo ashobora no kuvyitiranya ngo ni uguharika kuko umuntu aharitse bafise umugore akagenda akazana ubundi bakabana nk'umugore n'umugabo hariho gucikiza naho ni ukuvuga yuko wowe ntuba unubatse ukagenda ukazana umugore mukabana nk'umugore n'umugabo kandi mutanditswe bidaciye mu mategeko ibi rero byerekeye umugabo cyangwa umugore agiye agashurashura n'undi mugabo cyangwa n'undi mugore kandi afise ububakanye ibi bikurenga ibigo byerekeye umuntu asanzwe yubatse niba ashobora kwagizwa kurenga ibigo kuko nk'uko nabivuze niba bifise ibi navyo byo guharika ni uburyo aba yabikoze uyu yarenze ibigo tuvuge yashobora yarataha ariko urya nawe aharitse arafise uwo mugore bakaca baguma bagendana kandi afise n'ubundi mbega none ni mu buryo ubuhe iki cyo kurenga ibigo kiri mu rutonde rw'amabafatiye ku gitsina mu by'ukuri ni kubera ko ubiravye ngo amabafatiye ku gitsina ni amabi ashobora gukorwa ugasanga ikindi gitsina kirababaye urabona umugabo arenze ibigo habara umugore wiwe umugore arenze ibigo habara umugabo wiwe hari amabi afatiye ku gitsina ko atawundi muntu baba basangiye iryo banga umwanya w'ikibazo ufatiye ku byashyikirijwe n'uno munyamategeko tanga itandukaniro canke ubudasa buri hagati y'ukurenga ibigo guharika be no gucikiza ndasubiramwo ufatiye ku bishyikirijwe n'uno munyamategeko tanga itandukaniro canke ubudasa buri hagati y'ukurenga ibigo guharika be no gucikiza inyishu zanyu muzitanga mudicishije ku buryo bwa message canke WhatsApp ku nimero mirongo mirongo irindwi na rimwe, ubusa gatandatu mirongo na kabiri, ndasubiramo irindwi 22 ndasubiramwo na rimwe, ubusa gatandatu mirongo na kabiri nta numwe yemerewe kubipa canke guhamagara kuri iyi nimero inaha duce turangiriza kino kiganiro turabashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza dushime n'abagize icyo baterera muri kino kiganiro abashikiriza ibyiyumviro byabo ku rubuga rwa Facebook ntusigara inyuma imigwi y'abumviriza ikiganiro ntusigara inyuma mu ntara za Bubanza na Cibitoke bagenzi bacu bakorera mu ntara zitandukanye badufashije kwegeranya amajwi ikiganiro ntusigara inyuma cuno munsi mwagiteguriwe na Vision Europea mfatikanije na Norris Nduimana twese tubifurije kugira ibihe byiza hose muherereye naho ubutaha ngaha